Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yagona payg'ambar bo'lib Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natildilar. Alloh bu kishining dinini hamma dinlarga oliy qilishlik uchun jo'natgan edi. agar kishilarga Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l yarim asrga bormasdan balki chorak asr ichida yer kurrasining yarim qismiga yaqin joylarigacha egallab dini islomni nuri shu yerlarga yetib boradi desa buni hech qaysi kishi tasdiqlamasdi xuddi u kishining davrlarida johil kishilar tasdiqlamaganga o'xshagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga toza fitrat egalaridan bir jamoa iymon keltirdi atroflariga pokiza ashablar jamlanishdilar. Bularning ko'pchiliklari makkaliklar edi va ba'zi bir Makkaning tashqarisida joylashgan qabilalardan ham kishilar bor edi. Qaysi bir iymon keltirgan kishi bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflarida jamlangan kishilar iymon keltirgan kunidan g'arib bo'lishgan edilar. uylarida g'arib edilar o'zlarining qabilalarida g'arib edilar ular butun musibatning hamma turiga tuhmat masxaraning hamma turiga giriftor bo'lishgan edi alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilgan edi o'zining dinini qabul qiluvchi kishilar bu dinni biror bir martaba yoinki moli dunyo yoinki boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun qabul qilmaydigan zotlarni Muhammad alayhisalomning atrofida jamlanishligini iroda qilgan edi. Shuning uchun ham shunday zotlar iymonni qabul qilishlari bilan bu musibatning hamma turi iymonni qabul qilgan kishilarga kuchaydi. alloh subhanahu va taolo shunday bo'lishligini iroda qildi chunki bu iymonni qabul qilgan kishilarga kelajakda qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning yuki yuk amonat yuki yuklanadi mana bu amonat nihoyat darajada bir og'ir amonat edi va bu davrda iymonni qabul qilgan kishilar qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning iymon qabul qiladiganlariga namuna bo'lib qolishlari kerak va islomning yo'li nima ekanligi ma'lum bo'lib qolishligi kerak undan tashqari bu iymonni qabul qilgan kishilarga doim sabrga chaqirildi ularga qarshi biror bir zararli ish qilishlikdan man qilinishdi. Vallohu alam buning siri yana bittasi aqida insonning qalbiga o'rnashgan vaqtida u hamma narsadan qiymatbaho narsa ekanligi aqidaning dushmanlariga ko'rinishligi kerak edi. Haqiqatda ham shunday bo'ldi. Aqidani qabul qilgan kishilar o'zlarining xonadonlarida g'arib bo'lishdi hamma tadyiqning suratiga duchor bo'lishdi aqidani qabul qilingan kishilar ba'zilar qatl qilindi ba'zilar xonadonlardan haydaldi ba'zilar aqidani sahih aqidani qabul qilgan kishilar qabilalari bilan boshqa qabilalar aloqalarini uzishdi Bu aqidaning dushmanlari ko'rishdiki, bunchalik azoblar kuchaygan sari bu aqidada mustahkam qilayotgan narsa nima ekanligini ma'lum bo'lib qoldi shun bilan. Va shuning uchun bu aqidani tekshirishlikka ba'zi bir aqidaning ashaddiy dushmanlari ham buni tekshirishlikka majbur bo'lishdi. Haqiqatda ham inson bir odamning dunyoviy holatda yaxshi hamma tomondan mamnun bo'lib turgan odam hamma tarafdan hurmatda bo'lib turgan odam aqidaga shunchalik qabul qilgandan keyin u holatlardan mahrum bo'lib ozor kuchaygan sari aqidani uchrashligi mustahkam bo'lsa har qanday odam o'ylab ko'radiki bu dunyodagi ko'ringan rohatlaridan lazzatlaridan qandaydir bir shirinroq narsani topganga o'xshaydi deb aqida o'rganishlikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni iroda qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dinga yordam berishlikda o'zlarining atroflaridagi kishilar bilan birga davom etdilar. Tobiylari ko'paydi. Alloh subhanahu va taolo Makkadan Madinaga hijrat qilishlikka buyurdi. Bu kishi ashoblar hammalari hijrat qilishdilar alloh subhanahu va taolo madinalik ansorlarning qalbiga shunday muhabbat berdiki buni bashariyatda qaytib bu muhabbat takrorlanmadi birodarlar bu muhabbat molni berishlikni o'zini muhabbati emas edi joylarini berish yo boshqa narsalarini berishlik bilan emas edi balki isor edi isor muhabbatning eng yuqori bosqichidir isor o'zi muhtoj bo'lib turib boshqaga berishlik edi bu narsa ansorlar qalbida topilgan isor qaysi bashariyatda bunchalik ko'p jamoani ichida takrorlanmadi harbiy suratda takrorlangan bo'lsa ham bunchalik jamoaga nisbatan Isor takrorlanmadi. Bizga kifoya qiladiki, biror bir muhojir Madinada Ansoriyning uyiga tushmadi, magar chek bilan tushdi. Ya'ni o'rtada Qur'a tashlandi, chek tashlandida shunchalik ularga muhojirlarga qolib ansorlarning ko'pligidan biror bir muhojir ansorlarning uyiga cheksiz tushmadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo rasuli sollallohu alayhi vasallamga fathi makkani berdi makkaning fathi bilan juda ko'p odamlar islomni qabul qildi chunki islom dushmanlari o'zi chiqarilingan vatanni yana qaytib u yerga g'olib bo'lishligini kutardi agar g'olib bo'lsa haqiqiy payg'ambar bo'lmasa haqiqiy payg'ambar emas deb kutardi makka fath qilingandan keyin islomni son sanoqsiz odamlar qabul qildi endi bu qabul qilganlar ichida albatta islomning shavkatini ko'rib ham qabul qilganlar nihoyatda ko'p edi alloh subhanahu va taolo rasuli sollallohu alayhi vasallamni dunyodan o'tguncha o'zining katta ne'matini berdi butparastlik shirk jaziratul arabda yo'qoldi yahudiyga islomning ashaddiy dushmanlik qilgan birinchi islomda uchuq paydo bo'ldi bu tabiatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdagi shaxsiyat boshqa kishida yo'q edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin abu bakr roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar xalifa bo'lib saylanishlarida ba'zi bir holatlar bo'ldida bu islomdagi birinchi uchuq paydo bo'ldi abu bakr roziyallohu anhu xilofatidan keyin umar ibn hattob roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar olamni adolatga to'ldirdilar bu kishining xilofat muddatlari o'n yildan ko'ra ko'proq muddat bo'lgan bo'lsa bu kishining hayotlari juda ham bir samarali hayot bo'ldida bu davrda islom adolati faqat musulmonlarning o'zi emas balki boshqa bir millatlar ham islomning adolatidan bahramand bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelajak holatlardan xabar bergan edilar ba'zi bir sahobalarga umar ibn hattob havorijlardan bo'lgan bir mal'un shaxs orqali shahid qilindilar bu kishi ertalabki namozda shahid bo'ldilar usmon roziyallohu anhu uchinchi xalifa bo'ldilar bu shahodat bilan islom xalifasining shahid qilinishligi albatta hayotda ancha bir holatlarni paydo qildi uchinchi usmon roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar bu kishining hayotlari ham nihoyat darajada ko'p samaralik hayot bo'ldi bu kishining davrlarning oxirida ba'zi bir islomga islomning ko'p mag'zini tushunmasdan islomning butun fathi shular sababli islomni qabul qilgan iymonlari qalbida barqaror bo'lmagan ba'zi bir og'ir bosqichlarni bosib o'tmagan odamlar tarafidan fitnalar bo'lib bu fitnalarning oqibati usmon roziyallohu anhuning shahid bo'lishligi bilan tamom bo'ldi ali ibn abi tolib roziyallohu anhu islom ummatining eng katta olimlaridan qur'on va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga nihoyat darajada mohir bo'lgan bu zot xalifa bo'ldilar xalifa bo'lishlari davrida nihoyatda og'ir kunlarda xalifa bo'ldilar va bu kishining oxirgi hayotlari ham shahodat bilan tamom bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyingi xilofatning o'ttiz yil davom etishligini haqiqiy xilofati roshida haqiqiy xilofatning o'ttiz yil davom etishligi bilan xabar bergan edilar mana bu bilan islomda ba'zi bir og'ir musibatlar paydo bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir sahobalarga ba'zi kelajak holatlarni bayon bergan bayon qilgan edilar huzayfat ibn radhiyallohu roziyallohu anhuga ko'p sirlarni aytgan edilar u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirlari deb laqablanadilar. umar ibn hattob xalifalik davrlarida ba'zi bir fitnalardan so'radilar so'raganlarida kishining moli va o'zidagi fitna moliga aldanish fitnalarini gapirganlarda men umumiy katta fitnalar haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nimani eshitgansiz deganlarida u kishi bundan xabar berdilar fitnaning darvozasi fitnaning oldida darvoza bor dedilar shunda darvoza ochiladimi sindiriladimi dedilar umar ibn hattob so'raganlarida huzayfayavoniy darvoza sindiriladi dedi. bo'lmasam u darvoza sindirilsa bekilmaslikka loyiq dedilar bu narsa umar ibn hattobning shahid bo'lishlariga ishora edi darvoza umar ibn hattob edilar darvoza bekik ya'ni umar ibn siz turibsiz fitnalarga yo'l qo'ymasdan turibsiz siz darvoza sindiriladimi deganda keyin bu kishi shahid bo'lganlaridan keyin ashoblar so'rashdilarki darvozani kimligini umar ibn hattob bilarmidilar shu so'zingiz deganlarda ya'ni kechagi kunning o'tganligi qancha aniq bo'lsa umarga shunchalik aniq edi bu so'z deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyingi holatlarni aytib فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا mendan keyingi yashaganlar ko'p ixtiloflarni ko'radi ko'p qarama qarshiliklarni ko'radi shunda mening sunnatimni oziq tishlar bilan mahkam ushlanglar deb yo'llagan edilar va o'zlarining sunnatlarini g'arib bo'lib qolishligiga ishoralar va ochiq so'zlar ham aytgan edilar bugungi darsimizda men agarchi g'ariblar haqida darsimizda bir aytib o'tgan bo'lsam ham bugungi darsimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'ariblar haqida nima so'zlar aytganlar va ular kimlar va ularga qanday bashoratlar berganlar mana bu haqda bir ikki so'z aytmoqchimanki hozirgi vaqtda ham haqiqiy islomni ushlab sunnatni mahkam ushlagan odamlarning yana ham iymonlari mustahkam bo'lsinki va har qanday holatda ham o'zlarining iymonlarini mahkam ushlasinlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bashoratlariga sazovor bo'lishsa ajab emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan g'ariblik haqidagi bo'lgan hadis sharif turli iboralar bilan va turli roviylar orqali rivoyat qilishganlar bu hadis sharifni tadan ko'ra ko'proq sahobalar rivoyat qilganlar mana bu hadislarning iboralari shundan iborat Bismillahirrohmanirrohim. abdulloh ibn umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilarki إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها islom g'arib bo'lib boshlangan mana aytib o'tdik birodarlar islom g'arib bo'lib rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari boshladilar u kishini yo'llarini qabul qilgan odamlar dunyodagi hamma martabadan mahrum bo'lishdilar magar Allohning huzuridagi martabalari ochdi. Takror aytamiz, islomni qabul qilgan odam oromi yo'qoladi. Chunki u endi u o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishligi bilan butun un begona bo'lib, odamlar bundan yotin qarash boshlanadi. Bo'lib ham islomni bilmagan odamlar orasida u haqiqiy islomni aytishligi misoli shunga o'xshaydiki bir qo'pol to'ngagini oldida qo'lida boltayu qayeridan ursam buni bir ajralar ekan deb hayron bo'lib turgan siz sunna islomning haqiqatini aytgan sari uning jaholati vahshiyligi kuchayib boraveradi mana bu soatda inson hayron bo'lib qoladi inson masxaraga duchor bo'laveradi shu vaqtda g'urbatni his qiladi shu g'urbatni his qilgan vaqtida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'ariblarga bergan bashoratini eslashlik unga quvvat beradi islom ikkita masjid ya'ni masjidul harom va masjidul nabiy sollallohu alayhi vasallam makka va madina o'rtasiga joylanib qoladi xuddi ilon inida shunday to'planib joylanib qolgandek deydilar hadislarning iboralariga diqqat bilan quloq solishliklarini talab qilardim. imom muslim rivoyat qilganlar jami sahihlarda abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan shu hadis sharif rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki, bada al islamu g'ariban وسيعود bada'a بدأ fatuba lil للغرباء islom g'arib bo'lib boshlangan va qanday boshlangan bo'lsa kelajakda g'arib bo'lib qoladi g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar imom muslimni jomi sahiylarida keltirilgan hadis sharif كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم شو رواية أساسه bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharif yetib kelganki إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنته din hijozga joylanadi ilon iniga joylangan deydilar ilon inida nihoyat darajada ixcham bo'lib o'rnashadi din hijozdan shunday hijozga o'rnashadiki xuddi tog'ning tepasidagi urg'ochi echki o'rnashgan joyga o'rnashgandey echkining urg'ochisi xususan nihoyat darajada inson chiqa olmaydigan joyga joylanadi shu yerga u shu yerda o'zini in quradi din g'arib bo'lib boshlangan g'ariblikka qaytadi g'ariblarga jannat bo'lsin kim g'ariblar odamlar mendan keyin buzgan sunnatlarimni isloh qilib o'nglaganlar dedilar mendan keyin dedilar sunnatlarimni buzadi odamlar dedilar mana shu sunnatlarimni isloh qilib o'nglaganlar g'ariblar dedilar chunki hozir sinang o'zingni bugundan sunnatlarni ihyo qilishlikni boshlang g'arib bo'lib qolasiz yakka qolasiz birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarining hech qanday hozirgi xalqqa qadri qolmagan birodarlar odamlar mendan keyin buzgan sunnatlarimni isloh qilgan kishilar g'ariblar dedilar birodarlar ota onasidan ajrab qolgan odam ham g'urbatni sezadi bu hayot albatta bir kun ajraymiz inson tanho qolishlik bir tomondan g'urbatni sezadi lekin haqiqiy jannat bo'lsin bunda kofirlar ham ajraydi birodarlar yahudlar ham ota onasidan ajraydi eshaklar ham ajraladi bunda biz g'aribman deb faxrlanishga haqqimiz yo'q g'arib sunnatni isloh qiladi sunnatni o'nglaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin shu sunnatni isloh qilgan odamlar buzib yo'qotib tashlagan sunnatlarni ehyo qilib vujudga keltirgan kishilar g'ariblardir imomi termiziy o'zlarining jomi sahihlarida keltirganlar abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki islom g'arib bo'lib boshlangan qanday boshlangan bo'lsa g'ariblikka qaytadi g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar imom termiziy rivoyatlarida keltirilgan abu dardo abu umoma asqa anas ibn molik to'rtta ulug' sahobalardan rivoyat qilingan hadis sharifda har bittalari alohida rivoyat qilgan men rivoyatni qisqartirishlik uchun umuman olib kelyapman aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom g'arib bo'lib boshlangan g'ariblikka qaytadi ya rasululloh g'ariblar kimlar dedi deyishdilar قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب tabaroniy rivoyat qilgan hadis sharifda lekin g'ariblar dedilar odamlar buzilganda o'zlari o'nglangan odamlar buzilgan odamlarning ichida salohiyatli odamlar ular ollohni dinida janjal qilishmaydi ollohni dinida sha'niga tuhmat boshqa narsalarni janjal qilib o'tirmaydilar va ahli tavhidni Allohning yakka o'ziga ibodat qilayotgan ahli tavhidlardan birovni gunoh sababli kofir deyishmaydi. G'ariblar shular dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Ibn Majja sunanlarda keltirilgan hadis sharifda innal islama bada'a ghariban va sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba shu ma'nosi rivoyat qilingan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilarki إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها yarizu yarazu o'qilinaveradi iymon g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi shu kunda g'ariblikka qaytgandek g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar odamlar buzilganda salohiyatli bo'ladi dedilar abul qosimni ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki dedilar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam allohga qasam ichdilarki iymon bu ikkala masjid o'rtasida ilon inida jamlangandek jamlanadi dedilar ba'zi rivoyatlarda islom ba'zida iymon dedilar ikkov masjid masjidil harom va masjidil nabiy sallallohu alayhi vasallam jobir ibn abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki innal islama bada'a ghariban va sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba qala va manil ghuraba ya rasululloh qala alladina yasluhuna idza fasadannas bu ma'no ham ya'ni rivoyatlar imom tabaroniy rivoyat qilganlar mana bu avvalgi hadisning mazmuniki odamlar buzilganda o'nglangan odamlar g'ariblar dedilar abdulloh ibn amr ibn al as roziyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz ozlar edik shunday dedilarki g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar ya rasululloh g'ariblar kimlar yo rasululloh deganlarda aytdilarki unasun solihuna fi unasin su'in man mimman salohiyatli kishilar ko'p yomon odamlarning ichida dedilar ularga itoat qilmaganlar itoat qilganlardan ko'ra ko'proq bo'ladi sunnatni gapirsangiz birodarlar itoat qilmaydigan odam ko'payadi shuning uchun hozirgi vaqtda ko'p ba'zi bir musulmon birodarlar islomni bir bunchalik sunnatlarni qilishlik qiyinga o'xshab fanlanib qiyin emas birodarlar sunnatni qilishlik lekin buzilgan odamlarning ichida sunnatni qilishlik qiyin shuning uchun ko'p odam sizga itoat qilmay qo'yadi shuning uchun itoat qilmaydigan odamlar ko'payganligiga chidolmaydida u sunnatdan voz kechadi mana shunday bir yengilroq deb yo'l topib olib ish qiladigan kishilar ko'p g'arib emas u g'arib chunki sunnatni ihyo qilgan vaqtida uning atrofida odam ozayib qoladi birodarlar ko'ksiga e'tiqoddan urayotgan odamlar birdan ko'ksiga urishi yo'q bo'lib o'zi ham yo'q bo'lib ketadi abdulloh ibn amr ibn al as roziyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ahabbu shayin ilallohil g'uraba qila va manil g'uraba قال الفرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام imom ahmad musnatlarda keltirilgan hadis shariflardan shu kishi rivoyat qilganlar ollohga eng suyimli narsa g'ariblar dedilar g'ariblar kimlar deganlar dinlarini olib qochgan odamlar ya'ni dinini olib qochgan molini olib qochgan emas moli bilan dini turibdi birodarlar shunda dinini olib qochgan molini qo'yib ketavergan hamma narsasidan dini aziz bo'lgan odamlar dinini doim olib qochib yurgan ibn maryam alayhissalom bilan birga mahsharda turgizadi chunki iso alayhissalom g'arib u kishi doim dinlarini olib qochib olib yurganlar u kishi kechasi qayer kelib kirgan bo'lsa shu yerda uxlaganlar u kishi nihoyatda g'arib bo'lganlar ollohning ulug' bandasi ulug' payg'ambari hozirgi vaqtda nasorolar iso ibn maryamni ollohni o'g'li deb ibodat qilayotganlar u kishini quvib ularning ajdodlari ko'p o'ldiraman deb qo'yib yurgan iso alayhissalom Allohning ulug' payg'ambarlaridan, Injil sohibi bu kishi. Boshqa hadis shariflarda ham xuddi ilon iniga joylangandek joylanishligini Abdurahmon ibn Sana bu kishi rivoyat qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharifni eshitganliklarini. Bu ham Musnadda imom ahmadning musnatlarida keltirilgan hadis sharif sahl ibn sadil soidiydan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom g'arib bo'lib boshlangan g'ariblikka qaytadi dedilar g'ariblarga jannat bo'lsin shunda so'rashdilarki g'ariblar kimlar yo rasululloh deyishganlarda odamlar buzilganda salohiyatli bo'lgan kishi dedilar salmon forsiy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi va g'aribligiga qaytganligi rivoyat qilingan bu imom tabaroniy rivoyat qilganlar abdulloh ibn abbos roziyallohu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ham ko'p tushun mazmun rivoyat qilingan bu kishi Haysami mujma majmalarda zikr qilganlar abu said al radhiyallohu roziyallohu dan rivoyat qilingan hadisda ham ko'p tushun mazmun bo'lib bu kishi Haysami majmada bu hadisni ham zikr qilganlar abu muso ashariydan rivoyat qilingan hadis sharifda la taqumu saatu hatta al ardu daman va al islamu g'ariban qiyomat bo'lmaydi dedilar yer qon bilan serob qilinguncha dedilar ya'ni qiyomatga yaqin shunday janglar urushlarning ko'p bo'lishligini xabarini berdilar va islom g'arib bo'ladi qiyomat bo'ladi dedilar bilol ibn mirdosil fizoriy rivoyat qilgan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi mazmunida hadis keltirilgan buni imom buxoriy o'zlarini tarixlarida zikr qilganlar bakr ibn amrinil muosiriydan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuba lil g'uraba dedilar g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar va g'ariblarning sifatini aytib qo'ydilar ba'zi rivoyatlarda Allohning kitobidan voz kechilganda ollohni kitobini mahkam ushlaydigan kishilar dedilar ollohni kitobini birodarlar hozir hamma qaramay qo'ydi olloh nimaga buyurdi bu narsani qaramay qo'ydi shunda ollohni kitobini mahkam ushlashadi ahli qur'onlar ya'ni qur'onni mahkam ushlaganlar sunnatni odamlarga o'rgatishadilar sunnatning nurini o'chirilganda yoyinki boshqa rivoyatda sunnatga amal qilishadilar sunnatning nuri yo'qib qolganda ya'ni odamlar sunnatni esdan chiqarganda men shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abdulloh ibn amr ibn as mana bu joyda rivoyat qilyaptilarki ahabbu shayin ilallohil ya'ni allohga eng suyumli narsa g'ariblar deyilyapti g'ariblarni alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rishligini aytilyapti nima uchun alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ollohni yaxshi ko'raman degan odamlarga menga ergashing deb ayting deyapti alloh taolo muhammad alayhissalomga u kishi rasuliga ergashgandan keyin olloh uni yaxshi ko'radi ollohni yaxshi ko'raman degan davo hammamizda bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashsak bu davoda sodiq bo'lamiz agar ergashmasak bu davoda sodiq bo'la olmaymiz birodarlar agar shu davoimizda sodiq bo'lib ergashsak olloh bizni yaxshi ko'radi olloh yaxshi ko'rgandan keyin hech kim bizga zarar olmaydi. alloh subhana va taoloning valisi bo'ladi kim rasuliga ergashsa valisi bo'ladi u ollohning valisi valiylarining ustozi muhammad alayhissalom qur'onni hadisni mahkam ushlagan odam rasuliga ergashgan kishidir amal qilgan odam rasuliga ergashgandir abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam حديث قدسي rivoyat qilib Alloh azza va jalladan innalloha ta'ala qala man aada عادى لي faqad فقد bil harb kim mening do'stimni dushman tutsa unga jang e'lon qilaman deydi agar bir kishi ollohni yaxshi ko'raman deb davo qilib rasuliga mustahkam ergashsa olloh unga jang e'lon qiladi agar u bilan jang qilgan odamga ya'ni ollohning do'stiga kim dushmanlik qiladigan bo'lsa olloh u unga jang e'lon qiladi demak biz birinchi dushman bizni mag'lub bo'lishligini xohlasak biz rasuliga ergashmoqligimiz kerak har bir amalda rasuliga ergashmoqlik kerak allohning himoyasiga o'tamiz birodarlar undan tashqari kishi odamlar o'rtasida bir muhabbat qozonishlikni ba'zi vaqtda xohlaydi albatta allohning mo'min bandalarining muhabbat qilishligi sizga bir buni orzu qilishlik ayb emas lekin bu muhabbat odamlarning muhabbatini qozonishlikni yagona bitta yo'li bor agar inson odamlarning ko'ynini olib muhabbat qozonaman desa 90 kun xursand qilib bir kun beparvo bo'lib qolsangiz shu kuni sizdan xato bo'ladi insonlarning muhabbatini insonlarga qarab turib ularning roziligi orqasi bilan olib bo'lmaydi birodarlar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه حديث شريف alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa jibril alayhissalomga nido qiladi olloh falonchini yaxshi ko'radi deb nido qiladi siz ham yaxshi ko'ring deydi jibril alayhissalom uni yaxshi ko'radi va osmon ahliga nido qiladiki alloh taolo falonchini yaxshi ko'rdi hammanglar yaxshi ko'ringlar deydi osmon ahli yaxshi ko'radi keyin yerda qabuliyat vujudga keladi demak yerdagi odamlarga maqbul bo'lishlik uchun olloh yaxshi ko'rishligi kerak birinchi ollohni yaxshi ko'rishlik uchun nima qilishimiz kerak Qul in kuntum fattabi'uni Agar Allohni yaxshi ko'raman desanglar, ayting muhammad alayhissalom Allohni yaxshi ko'raman deganlarga menga ergashinglar deng shunda olloh yaxshi ko'radi olloh yaxshi ko'rgandan keyin jibril alayhissalom yaxshi ko'radi jibril alayhissalom yaxshi ko'rgandan keyin osmon ahli yaxshi ko'radi osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin yerdagi odamlar yaxshi ko'radi demak rasuliga ergashish tamomiy yer kurrasida muhabbatga erishishlikdir bu hayotdagi tajriba sahoba roziyallohu anhu ajmainni hamma odamlar qiyomatgacha duo qilishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ular ergashgan edilar ular ergashib moli davlatlardan voz kechib madinaga hijrat qilishdilar ular rasuliga ergashib hamma vujudlari bilan ergashgan edi alloh subhana va taolo ularning qalbiga rasulining muhabbatini hamma narsaning muhabbatidan afzal qilgan edi ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hatto jannatda birga bo'lolmaslikni o'ylashib o'zgarib qolishardilar chunki u kishining martabalari baland deb bizning martabalarimiz past deb shunchalik muhabbat qilishardilar Man ahabba fi zumratihim so'zlarini eshitganlaridan keyin quvonishdilar kim bir qavmni yaxshi ko'rsa ularning jamoasida mahsharda turadi dedilar al mar'u man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 ular ollohning muhabbatiga sazovor bo'lishgan ammo bir kishi odamni rozi qilaman deb turib odamlarni ko'nglini olaman deb ollohni buyrug'ini tark qilsa ollohni g'azabini keltirsa olloh unga shu odamlarni g'azablanadigan qilib qo'yadi deydi mana hayotda ko'ring birovni ko'nglini olaman deb shariatdan chiqing yashini nauzubillah shu kishini ko'nglini olaman deb shariatga xilof ishni qilgan bo'lsangiz olloh sizga ana shu odamni g'azablantirib qo'yadi mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki birinchi ollohni muhabbatiga sadovor bo'lsak Allohning himoyasiga kiramiz birodarlar. Mana bu Sufyon as-Savriy. Ya'ni Sufyon as-Savriy rahimahulloh bu kishi tobiinlardan, muhaddis ulamolardan bu kishi aytgan ekanlarki, "Istawsu bi ahli sunnati khayran fa innahum murada." Ahli sunna, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarga amal qilgan kishilarga yaxshi iqlilar chunki ular g'ariblar degan ekanlar va aytgan ekanlarki صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة bir kishi haqida mashriqda mashriqda turgan bir odam haqida sohibi sunna sohibu sunnatin u sunnat egasi sunnatga amal qilgan odam degan xabar yetib kelgan bo'lsa boshqasi mag'ribda bo'lsa shuni sohibi sunnat sunnatga amal qilgan odam deb shu so'zni senga yetib kelsa sen shunchalik uzoq joyda bo'lsang ham shunga bir salom yo'llab qo'yginki unga duo qilginki ahli sunnat va jamoa qandayyam kam degan ekanlar biz jamoalar bor birodarlar ko'pchilik mana masjidlarda jamoatlar bor lekin avval ahli sunna sunnat ahli bo'lish kerak va sunnat ahlidan jamoa tashkil bo'lishi kerak mana shu narsa alloh subhana va taoloning g'arib jamoasi va shu madadini beradigan jamoadir hozirgi vaqtda masjidlarda shunday juda ko'p jamoalar bor lekin ular ahli jamoa faqat ahli sunna emas birodarlar avval ahli sunna bo'lib turib shundan keyin ahli sunnatdan jamoa tashkil topish kerak shunda allohning madadi shularda bo'ladi biz mana bu haqda nihoyat darajada ko'p shu so'zni takrorlab bilmoqligimiz kerak g'ariblik ba'zi turlariga ishora qilib o'taman birinchi shariatning ba'zi yo'llari g'arib bo'lib qoladi odamlarga notanish bo'lib qoladi ma'rufga buyurish munkardan qaytarish hozirgi vaqtda g'arib bo'lib qolgan birodarlar ma'ruf nima shariatning buyurgan ishlari munkar nima shariat qaytargan narsalar shariat buyurgan narsaga buyurish shariat qaytargan narsadan qaytarish hamma turlarini biz birodarlar aytish yo'q bo'lib qolgan masalan o'zimizni olib ko'rsak namozga buyuraymiz. ro'zaga buyuraymiz. ammo shariatning boshqa holatlarini hammasini bayon qilolmaymiz birodarlar balki odamlar o'rtasida shariatning to'la yo'llarini bayon qilishlik g'arib bo'lib qolgan birodarlar masalan bir kishi shariatning bir hukmiga amal qiladi va shu bilan kifoyalanadi boshqa yo'lini aytsangiz u quloq solmaydi g'arib bir tomondan sunnatga amal qilgan ikkinchi sunnatni aytsangiz uni qabul qilmaydi birodarlar balki u havosiga to'g'ri kelib qolgan sunnatimizga juda amal qiladi mana shu o'rinda ham bizlarning diyorlarimizda juda ko'p sunnatlar g'arib bo'lib qolgan birodarlar ahli sunna tabiatan sunnatga amal qilgan kishilar albatta g'arib bo'lib qoladi ikkinchisi makonning g'aribiligi islom ba'zi o'rinlarda g'aribdir birodarlar ko'p joyda deb aytsak xato qilmaymiz biror bir kishi bir diyorga borsa o'zining masjididagi bir holatni topolmaydi u yerda islom g'arib birodarlar ko'p joylarda ba'zi mahallalarda nihoyatda islom g'arib islomdan gapirsangiz boshladi yana oxiratdan gapirishni deydi qo'rqitorasanmi bizni deydi ular hech islomning qaysi hukmini aytsangiz tushunmaydi islom ba'zi o'rinda gapirsiz tushunadigan odamni bo'lishligi bu juda baxt saodat birodarlar ba'zi joylarda islomni gapirsangiz islom u yerda g'arib zamonning g'aribligi ba'zi davrlarda islom g'arib bo'ladi davrlar o'tishligi bilan islomni odamlar tushunib ham qoladi o'tgan ba'zi ulamolarimizni alloh rahmat qilsin haqiqat bilan sunnatga amal qilib o'tgan ba'zi ulamolar shu zamonlarda juda g'arib bo'lishdilar haqiqatni bayon qilishlariga hech bir qabul qilmagan odamlar bilan birga yashashdi alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin ularga mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merosga chiqqanimda ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlari oz ba'zilarnikini ko'rdim nihoyatda barmoq bilan sanaydigan ba'zilarnikini ko'rdim ikkita ba'zilarnikini ko'rdim bitta ba'zi payg'ambarlarning ummati yo'q payg'ambarlarni ko'rdim dedi shunchalik da'vat samarasida birodarlar biror bir kishi dinini da'vatini qabul qilmagan kishilar ham bo'ldi juda ham g'arib bo'lishdilar payg'ambarlar Allohning rizosi bo'lsin hammalariga ular g'urbatning eng yuqori qismini ko'rib o'tishdilar. Alloh subhanahu va taoloning bu irodasiki, ularga ergashgan odamlar o'zlarining boshlariga g'ariblik tushgan vaqtida payg'ambarlar Allohning yaqin do'stlari shunchalik g'ariblikni bosib o'tganligini ko'rib, o'zining sen kimsan? Sen albatta haq yo'lda bo'lsa, bu hech narsa boshingdan kechirmayapsan deb o'ziga taskin berishligi uchun bo'lsa kerak alloh subhanahu va taolo shunday iroda qildi undan tashqari payg'ambarlar yo'li barhaq bo'lib qoldi boshqalarning yo'llari hammasi yo'qolib ketdi yunon davlatlari ming yil hukm surdi ularning hozirgi vaqtdagi odamlardan bir narsa tarixidan so'ralsa hech qanday asar qolmadi faxrlangan abu jahllar bularning hammasi malun bo'lib tarixda qoldi haq yo'lda bo'lgan odamlar agarki davrida zaif bo'lgan bo'lsa ham bular kelajak davrlarda nihoyat darajada odamlarning suyimli kishilarga aylandi ular to'xtamasdan ko'z yoshi bilan duo qiladigan kishilarga aylandi umayya ibn malun bo'lib qoldi u kishining uni qo'lida qul bo'lib turgan Bilal Habashiy qiyomatgacha bo'lgan muazzinlarning shayxi ustoziga aylandi. Bilal Habashiyni bilmagan xonadon qolmadi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning izzati mana bu tarafda. Insonning boshiga tushgan g'urbat qanchalik qattiq bo'lsa, Alloh tarafidan beriladigan izzat ham shunchalik bo'ladi. Bu dunyoda birovning nomini esladi nima yo'q, eslamadi nima? Bizni eslashligimiz bilan ular bo'lib qolmaydi. Bizning eslamasligimiz bilan ular kamayib qolmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning hali mukofoti ularni kutib turibdi. Ko'plari mukofotlarning bir qismini olishdi. Ularni boshqa katta mukofotlar yana kutib turibdi. shunday g'ariblar borki hayotda ularning nomlari ham qolmadi ammo alloh subhanahu va taoloning mezonida ular nihoyatda ulug' zotlar bo'lib qoldi umar ibn hattob roziyallohu anhu qodisiya fors hukmdoriniga lashkar jo'natganlarda u yerdagi jang nihoyatda qattiq bo'ldi chunki yer yuzidagi eng katta hukmdor fors hukmdori edi bunga hodisiya jangi deb ataladi shunga nomon ibn muqarrin bu kishini boshchiligida lashkar jo'natgan edilar borganlarida bu yerda qodisiyada ko'p voqealar bo'ldi qodisiya jangida hatto mana ba'zi bir og'ir shahidlar bo'ldi nomon ibn muqarrin ham shahid bo'ldi elchi jo'natilindi alloh subhanahu va taolo islomga zafar berdida qor hukmdorligi tugatildi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xalifalari umar ibn hattob juda oddiy edilar biroq tanimasdi nomon ibn muqarrin shahid bo'lganligi xabarini va islomning zaqarini olib kelgan elchi kelayotganda umar ibn hattob har kuni madinaning tashqarisida chiqib turardilar kutib shu vaqtda xabar nima ekan deb jazirama issiqqa chidolmaydigan holatda qaytib kirib ketardilar shunda elchi keldi so'radilarki nima xabar ey elchi deganlarda alloh subhana va taolo islomga zafar berdi nomon muqarrir shahid bo'ldi deganlarda bu kishi inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb yig'ladilar yelkalari hatto boshlariga yetadigan darajada qattiq yig'itishdi tutdi u kishini shunda umar ibn hattobning xalifaligini bu elchi bilmasdi shunda hammalari shaharga kirishlari bilan amirul mo'minin deb salom berganlaridan keyin meni xabardor sizda amirul mo'minin deganlarda zarar yo'q dedilar ko'p yig'laganlar turganlarni ko'rib deyarli mashhur kishilardan nomon ibn muqarrindan boshqalari shahid bo'lgan yo'q ko'p g'amgin bo'lmang deganlarda siz taniydiganlardan faqat nomon ibn muqarrin shahid bo'ldi deganlarda umar ibn hattob bu elchiga qarab aytdilarki ey dedilar nodon umarning tanishligini ularga nima manfaati bor edi dedilar ularni shahidlik bilan mukarram qilgan zot ularni yaxshi taniydi dedi ularning nasablarini ham taniydi ularning nomlarini ham taniydi o'zini shahodat bilan mukarram qilgan zot o'zi oxiratda mukarram qilishligini biladi meni tanishligimiyu tanimasligimni nima ahamiyati bor dedilar haqiqatda ham birodarlar men shuni ko'p eslatgim keladiki bizni jamoalarimizni ichida ham shunday islomga xizmat qiladigan kishilar borki uni shuhratli odamlar bilmaydi nomini ham bilmaydi nima qilganligini ham bilmaydi bilishligining hech manfaati yo'q birodarlar o'zi uning shunday islomning xizmatini shunday qilishlik bilan mukarram qilgan zot ularni nihoyatda yaxshi taniydi ularni nihoyatda mukofotni berishlikni yaxshi taniydi ularning shunday maxfiy qilishlikka yo'llagan zot o'zi yaxshi taniydi shuning uchun shunday jamoalardagi g'ariblarga jannat bo'lsin ularga chunki bu g'ariblar o'zlarining riyokor bo'lishligini xohlamaydi alloh subhanahu va taolo mana bu darsimizga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin men darsimizni avvallarda bir g'ariblar haqida darsimni bir qismiga cheklangan edim agarki sahih hadislarning iboralarini o'qib bermagan edim unda shu bugungi darsimizni shunga bog'lagan bo'ldikki darsimizda g'ariblar kimligini yaxshi bilib olishimiz kerak hammamiz g'aribman deyishga haqqimiz yo'q modomiki odamlar sunnatlarni buzgan kishilarning orasida sunnatlarni ehyo qiladigan kishi bo'lolasak shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan g'ariblardan va jannat bo'lsin degan g'ariblardan shunda bo'lamiz birodarlar sizlarki kitobi sunnatga ergashishlik bilan ijmo sahobalarning ijmosi va qiyosga ergashishlik haqida qiyosni nima ekanligini aytib bersangiz debdilar qiyos shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta misol keltiramizda shu misol bilan o'ziga tushunib oladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bir kishi bir joyga sovchi jo'natgan bo'lsa shu sovchi ajralguncha bular bir biri bilan ya'ni buni bermaymiz deb aloqasi uzilmaguncha ikkinchi odam sovchi jo'natmay tursin dedilar bir adovat shunga o'xshagan narsalar paydo bo'lib qolishi mumkin shunda bu hadisning iborasi shu mazmunini aytdik shundan ulamolar qiyos qilib bir kishi bir narsani savdo qilib turgan bo'lsa shu to ikkovi savdoda kelishmaydigan bo'lib ajralmaguncha ikkinchi odam xardor bo'lmasin degan narsani chiqarishganlar mana bu qiyos bilan chiqqan bu qiyos mana bir biriga o'xshaydi taqqoslash degani lekin taqqoslanayotgan narsa bir o'xshashligi kerak bir biriga biz bu yerda bir kishi uzunroq xat yozibdilar bu qur'oni karimni hadis sharifni to'la to'kis ma'nolariga tushunadigan ilm egalari dinni haqida o'ylash o'rniga butun o'z foydasini o'ylab tijoratga berilib ketishgan deb gapiryaptilar endi bu tijoratga berilib har bir narsada birodarlar o'zini me'yori bor o'ziga halol kasb bu topib dinni yo'lini tashlab boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketishlik bo'lmaydi birodarlar boshqa ishda mashg'ul bo'lishlikni islom man qilgan emas lekin dinni tashlab turib mashg'ul bo'lib ketishlikni man qilgan shuning uchun bilishimiz kerak buni albatta bularga nasihat qilinishi kerak ikkinchidan shuki sunnat yo'lida yuribmiz deb davo qilgan odam sunnatlarga amal qilsa davosida to'g'ri bo'ladi sunnatlarga amal qilmasdan sunnat yo'lida yuribmiz degan odam kazzob bo'ladi bu o'sha mumkin emas bu narsalar juda ko'p odamlar sunnat yo'lida yuribmiz deb masalan sunnatga sunnat nima ekanligini bilish kerak sizlar ayollar ham tutsa bo'laveradimi deb so'rabdilar albatta ayollar misvokni tutadi tutishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'proq misvok tutib berganlarda oysha onamiz yuvmasdan e, tutardilar shuni va yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ba'zi vaqtda misvokni chaynab uchini yumshatib ham beradilar shuni misvokni tutishlari kerak bo'ladi sochni oldirsa bir kishi unga ollohning rahmati bo'lsin degan hadis bormi sahiymi deb so'rabdilar sochni oldirganga uch marta ollohni rahmati bo'lsin deganlar u haj muddatida hajda umrada birodarlar hajga borganda oldiradi shunda sochni to'la oldirib xalq ya'ni kirib oldirib olgan sochni oldirib olganlarga uch marta rahmati allohni rahmati bo'lsin dedilar sochni qisqartirganlarga bir marta allohni rahmati bo'lsin dedilar allohni rahmati bo'lsin sochini qirib oldirganlarga dedilar hajda takror aytamiz shunda sochini qisqartirganlarga hammi dedi ko'p odam sochini oldirgisi kelmaydi hajga borganlar alohida shu hajga borganda shu sochini ham Rabbining buyrug'iga bo'ysunib oldirib tashlashga mingdek bizni nafsi ashidan shaytoni bilan birga ketadi kapani. Shunda qisqartirganlargami dedilar, qirib oldirganlarga sochini dedilar. Yana qisqartirganlargami dedi, qirib oldirganlarga dedilar. to'rtinchisida qisqartirganlarga hammi deganlarda mayli qisqartirganlarga ana shu shuni shu hadisni nimasi shu ruku qilgan vaqtida qayerga qarash kerak deb so'rabdilar Ba'zilar ikkita boshmaldoq panjasiga qarash kerak deyiladi. Ba'zilar sajdagohga qarab tura oladi deyiladi. Bir odam sarimsoq yeb qo'ygan bo'lsa, jumaga kelishdan ilgari bilmasdan deydi, nima qiladi desa, shunda nihoyatda og'zini yaxshi yuvib kelaveradi, boshqa iloji yo'q. Esdan chiqib qolgan amnatil xato va nisyon, xato bilan nisyon esdan chiqarib qo'yishlar ko'tarilgan. Esdan chiqarib qo'ygan ishlarning nomi. birodarlar bu yerda kashandalik to'g'risida savol qilishibdilar biz endi kashandalik haqida uni gapirishligimizga hojati yo'q buni bir birorta bir kashandalikda foyda degan odam yer yuzida yo'q birodarlar kashandalar o'zi ham buni zarar deb bilishadi lekin nafs havoga kirib giriftor bo'lganligidan shu narsaga giriftor bo'lishgan biz bu narsani toyibotlardan deb bilmaymiz shuning uchun kashandalikdan hazar qilamiz Bunga nechta hujjatlarni hammasini aytib o'tilingan, kashandalikdan chetlanishlik kerak bu narsa. Mo'min odam og'ziga misvoq tutishligi kerak. Misvoq bilan xushbo'ylanishligi kerak. Namozlarda xushbo'yni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganlar, maloikalar bular xushbo'yni yaxshi ko'rishadilar. Albatta kashandalikni maloikalar emas, o'zi faqat bu birodarlar to'g'ri mo'min odam ham buni badbo'yligiga chidab tura olmaydi. Xo'p, bu kashanda odamni albatta maloikalari bo'lmasligida shak shubha yo'q, birodarlar. Bu kiroman kotibin majbur endi ularni yozib turishlik. Surma haqida so'rabdilar. Surma albatta surma qo'yganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bular sunnati zavoidlardan. Bir odam oxiratga surma qo'ymay borsa, javob bermaydi. Ya'ni surma qo'ysa savob bo'ladi albatta. Bir kishi so'rayaptilarki, meni dadam qari bo'lib qolgan. O'tirsa turishlari qiyin juda. Shunga qaramasdan u kishi oilaniga qarashlik uchun ishlaydilar shuning uchun men bo'lsam bu yerda o'qish bilan uyda o'qing deydilar shu o'qish bilan ovoraman shu o'qiganim yaxshimi yoki shu dadamga yordam berganligini yaxshimi agar dadasi aytsaki sen shunga yordam berishing kerak desa bunday qariya ota onalar bor odamlar yordam berib turib albatta o'qish kerak yordam berish degani birodarlar yigirma to'rt soat yordam bermaydi ekan albatta u odam bir dam oladi ovqat yeydigan vaqti bo'ladi ish qiladigan vaqti bo'ladi shu ish qiladigan vaqtida yordam bersin boshqa vaqtda ilmni o'zi dadasini oldida turib o'qigani ma'quldir dadasiga itoat qilsin dadasi shunchalik e'tiqodli dadasi bo'lgandan keyin uni g'animat bilsin ba'zi bir kishilar aytyaptilarki ba'zi bir kishilar ikkita uylangan shu uylanganu onam rozi emas shu onam rozimi shu nima qilsin shu shariat bergan huquqnidan foydalanishi desa shariat buni ikkitani olishlikni vojib qilgan emas onasiga itoat qilishlikni vojib qilgan demak ruxsat bo'lgan narsada biz ruxsatni tashlaymiz va onamizga itoat qilamiz odam alayhissalomning yaratilishligi haqidagi bo'lgan ma'lumotlar kitobi sunnat sahih kitobi sunnatdan tashqariga chiqmasligimiz kerak odam alayhissalomni alloh subhanahu va taolo tuproqdan yaratdi va o'zining ruhini kirgizdi va u kishidan juftini yaratdi shu bilan insonlarni dunyodan taratdi mana shunday tushunishimiz kerak endi bunda u bir nurdan bu bu boshqa narsadan bu bunaqadan desa nafsga xilof bo'ladi ya'ni u kishini loydan yaratdi qur'on bizga shu narsani bayon qilyapti hozirgi olimlar loydan ham yaratilganmidi deb yurishuvdi endi insonning tarkibida tuproqning tarkibidagi hamma modda bor ekan va shu narsadan keyin inson o'zi yana tuproqqa qo'shilganda o'zining asliga qo'shilib ketgandan keyin buni ajratib bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin indashmay qolaverdi mana alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtdagi gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin alloh taolo islomga yordam beradiganlardan qilsin haq yo'lga yordam beradiganlardan qilsin alloh subhanahu va taolo haqni bilmay yurganlarga ham bildirsin alloh subhanahu va taolo birodarlar shularni haqqiga duo qilaylikki haqni ko'p odam bilmay yuribdi shularni alloh taolo bildirsin va shu jahannam yo'lidan chiqarsin jannat yo'liga olib o'tib Allah subhanahu subhanava taolo şu dersimizi devam etsin